บุ๊กทูแปดสิบสี่ 84. 84. อดีตการสี่ Passé 4. Passé 4. อ่าน Lire. Lire. ดิฉันอ่านแล้ว J'ai lu. J'ai lu. ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว J'ai lu tout le roman. J'ai lu tout le roman. เข้าใจ comprendre comprendre ดิฉันเข้าใจแล้ว J'ai compris. J'ai compris. ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว J'ai compris tout le texte. J'ai compris tout le texte. ตอบ Répondre. Répondre. ดิฉันตอบแล้ว J'ai répondu. J'ai répondu. ดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้ว J'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. ดิฉันทราบแล้ว ดิฉันได้ทราบแล้ว Je le sais, je l'ai su. Je le sais, je l'ai su. ดิฉันเขียน ดิฉันได้เขียนแล้ว Je l'écris, je l'ai écrit. Je l'écris, je l'ai écrit. ดิฉันได้ยิน ดิฉันเคยได้ยินแล้ว Je l'entends, je l'ai entendu. Je l'entends, je l'ai entendu. ดิฉันกำลังไปรับ ดิฉันได้ไปรับแล้ว Je vais le chercher. Je suis allé le chercher. Je vais le chercher, je suis allé le chercher. ดิฉันกำลังนำมา ดิฉันได้นำมาแล้ว Je l'apporte, je l'ai apporté. Je l'apporte, je l'ai apporté. ดิฉันซื้อ ดิฉันได้ซื้อแล้ว Je l'achète, je l'ai acheté. Je l'achète, je l'ai acheté. ดิฉันคาดไว้ว่า ดิฉันได้คาดไว้แล้วว่า Je l'attends, je l'ai attendu. Je l'attends, je l'ai attendu. ดิฉันอธิบาย ดิฉันได้อธิบายแล้ว Je l'explique, je l'ai expliqué. Je l'explique, je l'ai expliqué. ดิฉันรู้ ดิฉันรู้แล้ว Je le connais, je l'ai connu. Je le connais, je l'ai connu.